džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Paskaties uz gaisa putniem. Viņi nesēja, nepļauj, nesavāc šķūņos, un tomēr jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vērtīgāki par viņiem? Mateja 6, 26. Šoreiz raidījuma tēma ir dieva gādība. Un, dārgais draugs, es ceru, ka šī raidījuma turpinājumā es atbildēšu uz kādiem jautājumiem, kas varbūt arī tev ir radušies. Kā tie misionāri nenomirst no bada? No kā viņi pārtiek? Kā Dievs gādā par misionāriem? Šoreiz raidījumā dzirdēsi dažas liecības no misionāru organizācijas – kas ir House of Mission, kurā mēs šobrīd ar Olgu esam misijas gadā, liecības par to, kā aizvadītajā laikā esam pieredzējuši to, ka Dievs gādā par mūsu vajadzībām tieši tad, kad tas ir nepieciešams. Ar jums kopā šoreiz raidījumā es, Māris Veliks. Mana mīļā sieviņa Olga šobrīd ar daļu no mūsu misionāru komandas ir kalpošanā Latvijā, un, ja tu klausies šo raidījumu piekdienā, tad Ņem vērā, ka sestdien, ja tev, protams, ir brīvs laiks un ir vēlēšanās, tu vari doties uz Madonas Kristus karaļa draudzi, jo tur visu dienu no pulksten vieniem pusdienlaikā līdz pat vakaram notiks rekolekcijas par svētā gara tēmu. Manuprāt, lielisks veids, kā sagatavoties adventa laikam un noteikti, ja atbrauksi, nenožēlosi. Es Māris savukārt jūs uzrunāju no Slovākijas. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Svētais gars, tu mums esi vajadzīgs tieši šajā brīdī. Mēs lūdzam jaunu izliešanos. Nāc, svētais gars, nāc pār mūsu miesu, dvēseli un garu. Nāc, svētais gars, mēs tevi gribam piedzīvot šajā pat brīdī, kad notiek raidījums. Nāc, svētais gars, un pagodini mūsos Jēzu Kristu. Jēzus vārdā Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Šodienas tēma ir dieva gādība. Kā jau ievadā solīju, Vēlos dalīties dažās liecībās par to, kā Dievs gādā par misionāru kopienu, kurā mēs šobrīd esam. Bet vispirms konteksts, lai saprastu dažas lietas. Es domāju, ka lielākā daļa no jums zināt, ka mēs ar Olgu esam misijas gadā un esam pievienojušies starptautiskajai katoļu lāju misionāru organizācijai Kasih House of Mission. Misionāra organizācija, kas ir dibināta Malaizijā, Dienvidaustrumāzijā, Austrumāzijā, un vārds, kas ir starp citu no malaiziešu valodas tulkojot, nozīmē mīlestība. Tā ka šīs organizācijas nosaukumu varētu latviskot kā mīlestības misijas nams. Pavisam neliela misionāru kopieniņa, tikai desmit cilvēki no Malaizijas, Slovākijas, Polijas un tagad arī no Latvijas. Un, dargie draugi, tā nu mēs visi šeit dzīvojam kopienas dzīvi misijas bāzē Slovākijas austrumdaļā – Un kas ir jāsaprot šodienas tēmas sakarā? Mēs visi desmit esam pilna laika misionāri. Tas nozīmē, ka mēs veicam evaņģēlijas sludināšanas darbu uz pilnu slodzi, gatavojot lekcijas un konferences, rīkojot evaņģelizējošus pasākumus, formācijas pasākumus jauniešiem, nākamajiem topošajiem misionāriem. Daudz sanāk braukāt pa dažādām draudzēm un kopienām riņķī un apkārt – kopienām un draudzēm, kas vēlas piedzīvot ticības atjaunotni. Tātad to visu mēs darām uz pilnu slodzi, nestrādājot nekādu papildus darbu. Varētu teikt, ka evaņģēlijas sludināšana ir mūsu pilna laika darbs un aicinājums. Un, kas ir svarīgi, par to neviens no mums nesaņem algu. Nec Vatikāns, nec kāda draudze, nec kāda organizācija vai kopiena mūs nesponsorē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ik viens no šiem desmit misionāriem, arī mēs ar Olgu, savulaik bijām nonākuši krustelēs, kad mēs dzirdējām dieva aicinājumu atstāja visu, atstāja apmaksātu darbu, lai sludinātu Jēzu. Bet kā, kungs, bet no kā mēs dzīvosim? Tu jau zini, ka mēs ar Olgu strādājām Radio Marija Latvijā, pilna laika darbinieki, un par to mēs ik mēnesi saņēmām algu. Jā, ne pārāk lielu, bet toties stabili un katru mēnesi. Bet kā būs tagad? Dievs, bet ja mēs atstāsim algotu darbu, vai tu parūpēsies? Situācija bija līdzīga kā apustulim Pēterim pirms kāpšanas ārā no laivas. Iespējams, ka arī viņam prātā uz mirkli iešāvās doma – Bet, kungs, bet ja tu mani aicini tagad izkāpt ārpus no laivas, vai tad es nenogrimšu? Tas, ko Dievs šādās krustelēs no mums sagaida, ir pilnīga uzticēšanās. Vēstulē ebrejiem 13 no 5. līdz 6. pantam ir apsolījums. Viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu tā ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Un tad nu Dievs it kā jautā, vai tu tici šiem vārdiem, ka es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Ja jau es rūpējos par putniem laukā, vai tad jūs nesat daudz vērtīgāki par viņiem? Vai tu domā, ka es, aicinādams tevi manā darbā, atstāšu tevi rakņāties atkritumos pēc ēdiena? Nē, uzticies. Ja es tevi esmu aicinājis, es parūpēšos pat tad, ja tu tagad neko no tā nesaproti. Viss, kas no tevis ir vajadzīgs, ir pilnīga uzticēšanās. Tā nu mēs ar Olgu nu jau vairāk kā pirms pusgada pieņēmām lēmumu izkāpt ārpus laivas un paļauties, ka Dievs sūtot mūsu misijā atbalstīs staigājot pa ūdens virsmu. Un, ziniet, Dievs šajā laikā ir patiešām bijis uzticams. Mēs neesam nomiruši badā, tā ir labā ziņa, labi es jokoju, bet mēs pat neesam piedzīvojuši badu. Dievs šajā laikā ir gādājis un turpina gādāt caur cilvēkiem, kurus mēs saucam par mūsu misijas partneriem. Kas ir misijas partneri? Tie ir brāļi un māsas Kristu, kur ir sajutuši tādu aicinājumu – ka arī viņi vēlas piedalīties misijas darbā, bet mazliet citādāk. Nevis braukt apkārt un sludināt, bet atbalstīt tos, kas brauc apkārt un sludina. Daži to dara tikai vienreiz, citi to dara regulāri, bet būtība ir šī, ka mēs katrs piedalāmies Jēzus lielās pavēles izpildē. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tā nu mēs katrs esam iesaistīti šajā lielajā pavēlē, bet katrs atbilstoši savam aicinājumam. Mēs ar Olgu un pārējie misionāri to darām, braukājot pa dažādām pasaules valstīm un sludinot. Citi to dara ar savu finansiālo atbalstu misionāriem, un eh, tādējādi viņi šo kalpošanu dara iespējamu. Pretējā gadījumā nebūtu misionāru. Bet ko es gribēju pateikt, ka aiz tā visa stāv Dievs – Dievs savā gādībā, un mēs šodien runājam par Dieva gādību, jo vairāk par to domāju, jo lielāka bība pārņem. Bet šodien raidījumā vēlamies dalīties dažās liecībās par to, kā Dievs ir gādājis nevien par mums ar olgu kā par ģimeni, bet par to, kā Dievs šajā laikā ir gādājis par misionāru kopienu, kurā esam. Arī visa kopiena dzīvo pilnīgā paļāvībā uz Dievu bez jebkāda baznīcas vai kāda projekta atbalsta. Un arī kā kopiena mēs esam šajā laikā piedzīvojuši Dieva gādības brīnumus īstajā laikā. Par to pēc džingla. Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Pirmais stāsts – svētība kopienas mājai. Šī gada sākumā mūsu misionāru kopiena, kurā tobrīd bija vēl tikai pieci cilvēki, ievācās kādā mājā, kura nu, līdz pat šim brīdim ir mūsu misijas bāze – Slovākijas austrumu daļā. Bet Lai arī īres maksa bija ļoti draudzīga, bija kāda problēma. Māja bija pilnīgi tukša. Tur nebija nekā. Nebija ne mēbeļu, ne trauku, ne ēdamrīku, nekā. Tikai plikas sienas. Nu, ko darīt? Kur visu ņemt? Misionāri nevar atļauties visu nepieciešamo nopirkt. Dārgie draugi, domājiet, Dievs nezināja visas šīs vajadzības. Zināja gan – un, kā redzēsi, parūpējās par šīm vajadzībām vēl daudzus gadus pirms šī misionāru kopiena vispār bija tapusi. Tik apbrīnojams savā gādībā ir mūsu debesu tētis. Kaut kā caur radniecības saitēm kāda atraitne teica apmēram tā. Ziniet, mans nelaiķis vīrs savulaik gribēja uzsākt biznesu un izveidot viesu namu. Viņš jau pirms desmit gadiem sapirka visu nepieciešamo, sapirka mēbeles, sapirka traukus un citas lietas viesu namam, bet nu kaut kā tā ideja par biznesu neaizgāja, nesenāca. Un vispār mums nav kur likt tagad visas tās nelaiķa vīra sapirktās mantas. Varbūt jums vajag? Ņemiet visu, kas nepieciešams. Tā bija atbilde uz misionāru lūkšanām. Iedomājieties, ja visas mantas, kas nepieciešamas. Vairāk nekā desmit gadus gaidīja šo brīdi, un bija pat vēl neizpakotas, nelietotas. Mateja 6, 32. Jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Iesajas 65, 24. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Nākamā liecība – svētīgi tie, kas svētī citus. Šī gada sākumā kāda ģimene piedāvāja noziedot misionāriem četrus matračus un divas gultas, bet tobrīd nebija tūlītējas vajadzības. Tāpēc piedāvājums tika atlikts. Nebija īstais brīdis – Mēnešus vēlāk vairāk cilvēku atsaucās aicinājumam atstāt visu un kļūt par pilna laika misionāriem, arī mēs ar Olgu. Un tā kā misionāru skaits misijas bāzē pieauga, tagad nu gan bija ļoti svarīgs un aktuāls jautājums par papildus gultas vietām. Un tā kā radās šī nepieciešamība, minētā ģimene izpildīja savu agrāko solījumu, un svētie mūs ar gultām un ar matračiem. Nu bija pienācis īstais laiks. Bet ģimenes dāsnums pārsniedza materiālās dāvanas. Viņi aicināja mūs uz pusdienām. Un tas, ko es gribēju padalīties, ļoti interesants gadījums notika pusdienu laikā, pusdienu ielūguma laikā. Daži no mūsu misionāriem aizlūdza par šīs ģimenes meitu. Šī meitene bija piedzīvojusi kaut ko traumatisku baznīcā, un šīs pieredzes dēļ viņa bija no baznīcas attālinājusies, negāja uz misi, negāja pie sakramentiem divu gadu garumā. Un tādu mūsu misionāri aizlūdza par šo meiteni. Un, ziniet, draugi, tajā pašā nedēļā viņa sāka apmeklēt atkal misi. Pēc divu gadu pārtraukuma. Slāva Dievam! Kāpēc es to stāstu? Tas bija apliecinājums tam, ka tie, kas svētī citus, ir svētīti paši. Piemēram, mūsu misionāru organizācija tika bagātīgi svētīta šīs ģimenes dāsnuma dēļ. Savukārt, pati ģimene piedzīvoja dieva rūpes par viņu vajadzībām, kā teikts svētajos rakstos. Ik viens, kas kādam no šiem mazajiem iedod kaut trauku augsta ūdens, tāpēc, ka tas ir māceklis – Patiesi es jums saku, nevienam no tiem viņu alga nezudīs. Mateja 10, 42. Nākamais stāsts - negaidītas svētības. Šī gada oktobrī viens no mūsu misionāriem apciemoja tēvu, un tēvs ieminējās, ka viņam esot nevajadzīgi dīvāni. Varbūt jums tos vajag? Viņš jautāja. Un patiešām pieaugot misionāru skaitam, kopīgais atpūtas un lūkšanu stūrītis visiem bija kļuvis par šauru. Tāpēc īstajā laikā nāca arī papildu divānu piedāvājums. Labi. Bet eh, kā ir iespējams divānus attransportēt, ja automašīnā nav pietiekami daudz vietas? jāmeklē piekabe. Un neviens nenojauta, ka caur cilvēku, no kura mēs aizņēmāmies piekabi, nāks vēl kāds negaidīts dieva pārsteigums. Starp citu, vai jums nav nepieciešams leduskapis? Vīrietis jautāja. Ak, protams, ja jūs neiebilstat. Mūsu vienīgais leduskapis misionāru skaitam pieaugot tagad bija tik pārbāsts, ka Atverot durvis, lietas vienkārši krita ārā, un tad nu plašs papildus leduskapis bija svētība, kas mums šajā brīdī patiešām bija vajadzīga. Nākamais stāsts par dieva gādību misionāru dzīvē. Kad ar vienu automašīnu nepietiek, lai pārvadātu pārpilnību. 23. psalms, 1. pants – tas kungs ir mans gans, man nekā netrūks. Tagad mums bija jauns un ietilpīgs leduskapis blakus vecajam, bet kurš to būtu domājis, ka Dievs sāks izrādīt savas rūpes, gādājot, lai leduskapi tiktu piepildīti? Šī gada rudenī mēs kalpojām kādā katoļu kopienā Polijā – un cilvēki pēc tam bija tik pateicīgi, ka nolēma kalpot arī mums. Viena no kopienas vadītājām mobilizēja cilvēkus atbalstīt misionārus, un atsaucība bija tik milzīga, tik ļoti, ka mēs nevarējām vienā braucienā nogādāt visas saziedotās preces atpakaļ uz mūsu misijas bāzi Slovākijā. Un preču klāstā bija daudz kas no pamata pārtikas precēm - milti, rīsi, makaroni, uh, līdz mājasaimniecības precēm toaletes papīrs, grīdas mazgāšanas līdzekļi, un tādējādi nācās vienam no mūsu draugiem izlīdzēties un arī attransportēt atlikušo daļu. Kad mēs to visu saņēmām, mēs uzfilmējām pateicības video, lai aizsūtītu šai kopienai, un tad nu tie, kas redzēja šo pateicības video klipu, sagribēja mūs atbalstīt vēl vairāk. Kaut kas traks, Dargie draugi, vai tas nav tas, ko svētais Pāvils rakstīja par draudzes dāsnumu Maķedonijā? Otrā vēstule korintiešiem, astotā nodaļa no otrā panta. Paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām – pat pāri spējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībām. Nākamais stāsts - Dieva rūpes turpinās. 147. psalms, 14. pants viņš pildīs jūs ar vislabākajiem kviešiem. Dieva gādība turpinājās kopienā arī caur vietējiem sakariem šeit, Slovākijā. Mēs gandrīz katru dienu pēc svētās mises vietējā ciemata baznīciņā satiekam klostermāsiņas. Viņām ir klosteris pāri ielai, un reiz viņas saka tā, ka viņiem pārāk, viņām pārāk daudz kartupeļu esot, un maize arī – un tādu māsiņas mums noziedoja, iedomājieties, 50 kg kartupeļu. Un turklāt regulāri sagādā maisus ar maizi. Tikmēr karitas dāsni sniedza nepieciešamos krājumus, tostarp 50 kg miltu, tā ka pankūkām miltu mums pietiks kādam laikam, 20 kg makaronu un 9 litrus eļļas. Un, kad mēs salikām visas šīs preces uz galda, mēs saskatījāmies un atcerējāmies svēto rakstu lasījumu misē iepriekšējā svētdienā. Un ziniet, likās, ka Dievs piepilda šo vārdu tieši mūsu acu priekšā. Tajā svētdienā svēto rakstu lasījums bija par pravieti Eliju un Sarpta satraitni no pirmās ķēniņu 17. nodaļas, jo miltu tīna neizsīka un eļļas krūze nepalika tukša saskaņā ar tā kunga vārdu, ko bija teicis Elija. Un eh, vēl tikai noslēgumā, eh, taloties šajās liecībās, mūsu mērķis nav kaut kā lielīties. Tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam kā misionāri luksus dzīvi, it nemaz nē. Mēs dzīvojam ļoti pieticīgu dzīvi. Runa ir par rīsiem, par makaroniem, par eļļu. Runa ir par to, kas tieši šim brīdim ir vajadzīgs. Bet ikreiz, kas, kad mēs piedzīvojam dieva nodrošinājumu un gādību savās vajadzībās, mūs pārņem bijība. Ir tāda sajūta, ka dievs, mēs neesam cienīgi. Kungs, kāpēc? Kāpēc šīs atvērtās debesis? Bet paldies tev, paldies tev! Un patiesībā mēs arī nedrīkstam zaudēt šo bijības un brīnuma sajūtu. Mēs nedrīkstam pierast, ka tas ir kaut kas pašsaprotams. Tā ir liecība par Dieva mīlestību un to, ka Dievs ir uzticams savam vārdam, ka Dievs ir uzticams saviem apsolījumiem. Dieva gādība ir dzīva realitāte. Viss, kas no mums tiek prasīts, ir palikt viņa gribā un koncentrēties uz to, kas ir svarīgs. Bet vispirms meklējiet Dieva valstību un viņa taisnību. Tad arī viss pārējais tev tiks dots klāt. Mateja 6, 33. Draugi, ar šiem vārdiem šoreiz atvadāmies, novēlot svētīgu adventa laiku, kuru tūlīt uzsāksim. Lai Dievs svētī! Izskanēja raidījums Veliki misijā!